Hoita hamabi ikasle bergelan sobea da. Horren eraiteko bildu dia abar da ikasle, aiteta maiakasle eta haite etxi. Bimina eta hamar urtin, sortu dien haurak hiu gerenin sartzen dia dagun urtin. Sekulako haur zionia representatzen dia taratzeko kolegio entako hoita hamabi izanen behitia. Oai arte bigeletan behesik balin bazen, aurten gela horren batzien mehatxia badie eta hoi ez da pentsugari beharren eta halei so egitez. Seetar Ibanak Flori ekidan hataratzeko kolegioko espanyol jakaslia. Be, ikusten dutana da horten baditugula amasei, fe, hogeita amabi ikasle uh, eh, laugarinean eta badira bi klase eta hori normal da. Eta heldu den uh, ukanen ditugu ere eh, hogeita amabi ikasle irugarinean eta nahi dute egin uh, bakarrik klase bat. Eta horrek sortzen du problema initz, deia, fea, de, baldintza pedagogikoak uh, dira uh, hogeita mabi ikasleekin, uh, ez baititugu uh, bakotsak, uh, txak bai, uh, segitu uh, untxa uh, bereziki uh, zailtasunak dituztenez. Eta gero be, badira problema materialak ere, zenta adibidez be, klasetan ez dakigu nola sartuko ditugun, ez dugu main aski, ez dugu uh, askirekuik sartzeko, hain beste ikasle voilà. Hortaz gain, horren salhatzeko letea bat hidatzik izan da kantuko herriek bentsustengia jakuts dezen. Seetarzunak Pepe Lamirand, departamentuko kontselaia ekilan. Guk egin dizugu letea bat, eh, haute txier eta sunazen izugu, eta egin dizugu letea bat, eh, indarrabu karteko departamentin izenin. Bai, eh, eraiten dizugu, ze kondizionetan guk budgetak esatentugun kolegioen nabea, eta zerentako, eta erraiten dizugu egu, eh, deribioa dela, uh, rural mailan, bortu onduetan, behar den txure bitxu publikan etxekitzia, eta ez gira akort eta flakaz, flak, flakatze horrek ilan. Nik uste di, flakatze gaitza den, eta hola usten badugu, ez dakit jebaziko dugu, ez mena bandit eh, hanitz eta bon, hortaz eh, ikusten dit, haute txiko hori dira, eta indargaitz ekartan aldizu, denek sinatu dizi guen eletea hori. Espeantza begiatzen du guano dagun urtin bigela, hon hartuik izanen zaiela, Dena den horta heltzeko beste mobilizazione sumait pentsatuik dia gela eta kolegioen sustengatzeko.